na safar hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da shida da wata na takwas watan Agusta miladiya dubu biyu da ishirin da da hudu idan tarihi ya inganta wanda ishirin ko ya zama ishirin da ko ishirin da biyu yau ko ishirin da ko ishirin da biyu da watan sofar kamar da aka saba a kowace rana ta litinin a daidai wannan lokacin muna gabatar da karatun adda'u waddawa a wannan masallacin na alfurkan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar nijar wanda kuma wannan shine darasi na darasi na nan za mu tashi? yeah darasi na na 50 daidai insha Allah wanda wannan shine darasi na 50 daidai a cikin eh, darussan mu na na mako eh, a satin da ya gabata mun karanta fadar malam cewa na daga cikin tasirin sabon Allah wa al'umma ko wa mutum baki daya ya kasance rau'ai eh, iradarsa burinsa da kuma muradinsa ya raunana har ma ya kasa tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda yau zamu tashi wa minha ta biyu. wa minha ta 12 malace wa ha na daga cikin tasirin zunubai da kuma saban Allah annahu yansalihu min alqalbi istiqbahuha فتسير له عادة فلا يستقبه من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه na daga cikin muni da tasirin sabon Allah wa mutum ko wa al'umma baki daya shine annahu yansalihu min alqalbi istiqbahuha munin abun munin sabon Allah yana fita yana zarewa daga zuciyar wanda ke sabon Allah baya ganin munin abin da yake aiwatarwa lokacin da mutum ya fara shan taba idan ba a san yana shan taba ba zaka ga yana boyewa al'umma ko amma daga lokacin da abin ya zamanto jiki gare sa sai ga baya jin kunyar ya sha gaban kowa to sai ga kamar abin da yake yi ba muni ba baya da baya da muni lokacin da mutum ya fara yin zina idan bai saba yi ba kuma ba a san yana yi ba yana kunyar yana ganin shi kansa abun zargi ne ya rena kansa amma daga lokacin da zai masa riga ta zai masa ɗabi'a sai ga gaban kowa baya kunyar faɗa cewa ya yi ko kuma yana yi wannan ba ƙaramin tasiri ba ne na sabon Allah idan har mutum ya zamanto bai kunyar ya faɗi cewa yana sabon Allah to ya nuna cewa baya da cikakken imani domin na daga cikin alama ta imani ka zamanto mai kumya kamar da hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa alhaya'u min al-imani kumya wani bangare ne na na imani ashe rishin kumiya wani bangare na rishin imani ina fata mun fahimta sannan kuma idza idza eh, idza kunta la tastahi fasna ma shi'ta wa fasna ma tasha'u in har baka jin kunya baka kunyar al'umma ta ga tana kana aikata abu to kai wata duk abin da kaga dama daga kunya dabi'a ce da ake son mutun ya dabi'antu da ita to saban Allah yana jayo ya zare wa mutun ya daina ganin muni abin da yake aiwatarwa har yana ganin cewa shi yana aiwatar da abu mai kyawu ne fatasiru lahu 'adatan sai dan haka sai abin ya zamanto a dabi'a da al'ada gare su sai zamanto baya ma jin dadin rayuwarsa in ba ya dan keta alfurmar Allah subhanahu wata'ala ba fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu baya munana wa baya jin ba dadi na mutane suna ganin sa yana yin sabon Allah baya jin baya ganin munin abun baya jin munin cewa mutane fa suna ganin sa yana aiwatarwa har ma zai zo da yariya gaban mutane ya huce ya zai zana da tafai kuma ya fito baya ma jin damuwa da kuma cewa mutane na ganin su duk da cewa abin da ya kamata shine ka ji kunyar Allah fiye da kowanne dan annabi Adam abin da yake ake bukatuwa wa mutum musulmi shine ya kunyaci Allah subhanahu wataala fiye da yadda yake jin kunyar kowanne mutum to har zaka dabi'a ce ta wasu zaka ta mutane zaka samu wani mutum yana baya jin kunyar Allah amma yana kunyar mutane yana jin kunyar mutane su gansa yana aiwatar da abun tare cewa ya san da ubangiji subhanahu wataala muttaliun ala sara'irihi Allah ya san abin da yake aiwatarwa amma baya jin kunyar Allah sai dai yana boyewa mutane wanda yana da saura ta imani jama'a amma duk wanda zai iya fitowa cikin al'umma yana nuna cewa yayi to ba shakka wannan mutum ya kai matuƙa ta lalacewa Allah ya kare mu malan ce wala kalamuhu fihi kuma baya jin damuwa da zafi maganganun mutane a kansa har ma za a gayi masa magana kai kai kaza nan kai kai kaza kuma baya jin damuwa sai yana ganin kamar wani abu ne wallahi za ka ji mutanen da mutumin da zai zo yana ba da labarin yayi zina da wance ya zina wance wata rana malam Muhammad ina tafiya Allah ya jarrabe ni da nashi ne faci sai na ji gun mai faci ana yi min facin mashin sai na zo su matasa suna fira Basa lokacin da hawaye suka zubo min ba wani yawo ne duka da wuce shekara 22 ba in ya shekara 22 yana suna fira da abokansa yana ba da labarin ai shi shi ya alal akal mata guda goma ya da su wanda ba su yin zina ba shine mutum na farin da ya yi zina da su har yana jin daɗin faɗin wannan maganar wai ba su taɓa sanin ɗa namiji ba shi ne farko wanda ya fara buɗe musu yiki shi yana faɗa a cikin al'umma kaga wannan saɓon Allah ya kai matuka a jikinsa ya zai masa riga ina fatar mun fahimta Allah ya rufa mana asiri ba shakka wannan wannan abin yayi muni na mutum baya jin baya jin damuwa a cewa ana faɗa masa maganganu a kira ka dan sholi har ma mutum yana danganta kansa ya ce ai in kiyasta dan shori. saboda tsabar shan shori, ana kiransa da wannan ko dan ruwa ka san dan ruwa aka ce dan ruwa to wanda dan kwaya kenan Allah rufa muna asiri malaci wa hadha inda arbabil fusuqi huwa ghayatu tahattuki wa tamamul ladha wannan abun wajen eh kai matuƙa wajen mutane fasikai wajen uwan ubangijin nan a fasikanci wanda duk ya kai lamba ta kololuwa a cikin fasikanci huwa ghayatu tahattuki wa tamamul ladza wannan shine karshen keta alfurma da kuma karshen jin dadi su dukkan ba jin dadin su shine a fada har kaga mutum aje gidan giya ana ana kidi ana kiran sunan sai yana jin dadi yazo ya ya zubda kuɗi wannan ta kai ta kai ya kai abun ya kai shi duk in ba wannan aka ba zai dadi ba to sabon Allah ke sanya mutun ya wallahi alazim akwai mutanen da saboda mutunci su da mutane cikin al'umma idan aka san mutum ma lalatacce ne ko da dan uwansa ne ko abokinsa ne yana jin kunyar a danganta sa da mutum baka bane amma mutunan banza shi bai damu ba shi jin dadin sa shine a kira sa da wannan sunan banzan a kira su da wannan ɗabi'ar da wannan sana'ar da wannan aikin da yake aiwatarwa ga mutum daga cikin shi yana alfahari da sabon Allah ai ni na yi kaza ni na yi kaza mutum a zo a majalisa ana tira ce ai wance za a bi ana ana ai mutum da ke ce kai wance ai mutum kaza muka yi kaza da ita har ta kai mutum yana yana alfahari da sabon Allah yo kai fa kai mi kai yo waye ni kai amma yana alfahari shi ya kisa yayi zina yayi wacece yayi kaza yayi kaza yanzu da zaka zo gidan kwaso ka ji kana fira da ƴan kwaso suna baka da ka ji ana har tattauna suke tsaro junan su kai wane ne ya kaka gidan ku sai ce ai nisa sa ta sallaci kai yanzu kawai saboda sallaci aka kaka gidan ku ai kai karamin barahu ne ai mu kaza da kaza da kaza da kaza mu kai har ma yana alfari ba alamun nadama a tare da shi kaga irin wayannan inda akwai hankali inda a ce akwai tsari na Allah ake biya to ba a ji sakarkaru ana ciyar da su kawai za a sanya su su bauta abotar da su ne a cikin kasa eh sai a tsira musu haddin Allah in aka kuma ya saba da da tunanin bai hudu tunda suna ganin kamar eh, kuskure ne an ci gyaran Allah a dan su turawa eh, da ɗan durwa dilam ka su ci gyaran Allah duk ɗan durwa yana ganin kuskuren Allah cikin al'amu cikin ahkamu shar'iyya duk ɗan durwa yana ganin kuskure ne a ce in ka kashe mutum aka shika kuskure ne a yanke mutum hannu kuskure ne a kashe abun nan a zane mutum cikin al'umma an kaskantar da shi Allah ya rufa muna asiri to sai abi akhafu dararai in ma ba za a yi ba a kai su su ta noma mutane shinkafa da alkama wallahi zaman to kawai a sa su ta noma ashirin tikat suna cikin aiki ba mai sakewa a cikin su Allah ya rufa muna asiri malam ke cewa hatta yaftakhira ahdu bil ma'siyah har a waye gari dai daga cikin su yana alfaida da sabon Allah wa yuhaddithu biha man la ya'lamu annahu amilaha sannan kuma yana ba da labari wa wanda bai san shi ya aiwatar da ita ba har ka ji mutum yana ba da labari wa wanda bai san kana yi ba cewa ai abu kaza da aka yi na kai me ina fashin da aka yi ai mu muka yi yanzu ba za ka ga a social media mutum zai fito yana faɗin ai su su kashe wani ai su suka yi atakikin wani ba sai hukumar da ba ai mu muka yi zina da ita har za irin wannan kuskure ne gaskiya Ana ganin kuskuren yan jarida a ji ayo mace fyaɗe-fyaɗe. kuma a zo a dauko mutum da ita kanta ana bayani ai mu muka yi mata kaza mu muka yi kaza wannan kuskure ne ya saba makarantar wata addini musulunci ba bukatar addinin ba abin alkhairi bane abinda ake da bukatar ku yada shi da abinda yake alkhairi amma sharrin ba bukatar yada shi domin daga lokacin da kake faɗin sharrin to daga lokacin kuma wani fashi ba yana ɗaukar izina bane darasi yake ɗauka cikin al'amari kuma da da za a kamo barawon da ya shahara a cikin sata sai a kafa masa kamera yana bayani yadda yake yin sata yanzu fa akwai wanda shi karatu yake doka a wajen yana samun ilimi ne ta yaje ya kare yaje ya ya gama da tasa basiran yin abin da ya wuce shi kaga barin sadar da shi daga da mutane shine mafi alkhairi bisa da a sadar da shi a doke su ana bayyana wa mutane amma abin da yake alkhairi shi kamata a yada wa mutane domin su koyar da wannan abu ina ba ta mu fahimta daka ba kowane abu ake yadawa ba ba kowane abu ake yadawa ba saboda banna yana jayo yanzu kaga daga cikin abun da ya lalata wasu daga cikin al'umma ko wallahi alazim akwai kallon indiya da kallon finafin na hausa ya taimaka wajen lalace da rushe tarbiyya ta ma'aurata da kuma tarbiyya ta matasa da tarbiyya ta yara ya koyar da yara da yawa dabanci da shaye-shaye mace na waje ta dake darasi a cikin fim kin Hausa kai saboda Allah in ba da sakirci na matan na matan mu ba matar da zaman gidan miji ya gagare ta ta kasa zama gidan miji bata iya ba kuma ita za ta zo ta baki ne son kike doka inda hankali inda hankali ya kamata ki abin nan ai tsakayi da Allah ya kamata ma a kai in Kano yi wallahi kotu wallahi ya kamata a kai su kotu wanne ne cikin su bai aure sake ba wanne ne bai aure wanne ne bai aure saka ba illa qalilan minhu amma galiban dabi'a su ta yin aure saki matan kuma yan fifkin da galiban dabi'a su ta su yi aure su je su fito to yin saboda Allah wanda yake da dabi'ar aure saki ko kuma wanda yake da dabi'a ta je ta yi aure ta fito wata ɗaya wata biyu ta fito yanzu wannan za zo ta ce wai tana karantarwa ne inda hankali in ka sace ta masu hankali ya kamata a gurfana da su a kotu gaban alƙali aka ce wa kare ana biki a gidansa ce mu gani a ƙasa eh yo in kin yi zaura auren me zai fita da ke waje yo in kai acting kin me zai sa baka ka rike matan ba <laughs> in dai ka iya da gaske ne acting ne kai ai sai ka rike ta mu gani amma ka aure wancan ka saki ka aure wancan ka saki a yanna cewa ke baka yaba yanzu kuma wani kuma gare ka yake so ne gida da shi wannan kuskure ne sakarci ne ba zo ba ta karatun ba Allah ya rufa mana asiri mal ce wa yuhaddisu biha man lam ya'lam annahu alimaha sai dinga baiwa labari wa wanda bai san shi ya aiwatar ba fa yaqulu sai dinga cewa ya fulani ya kai wane alimtu amiltu kaza wa kaza aina yi kaza da kaza wallahi akwai zai ce maka ai su suka kude shago kaza suka fashe shago kaza su suka yi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wa hadha darbu min an-nas la yu'afaw malace wannan tawaga daga cikin mutane wannan nau'i ta mutane la yu'afawna Allah baya musu afuwa ubangiji baya rangwanta musu ba a yafe musu wa tusaddu alaihim tariqut tawbati kuma Allah yana katange kofar tuba Allah yana yana toshe kofar tuba akan su wa tughlaqu anhum abwabaha fil ghalib kuma ana liƙe hanyar da za su bi masu kuma Allah yana toshe musu ita ba za a ba su damar yin tuba ba sannan kuma Allah hanyoyin da ma ake biya a tuwon Allah ba zai sada su da shi ba wasu kuma bai ba duk wanda yake saban Allah yake bayyana da shi yana fitowa fili yana fada to yana da wuya ya samu dacewa da yin tuba yana ta wuya abu ne mai wuya ya dace da yin tuba ana samun kaɗan da Allah yake sadarwa da su amma idan abun ya zai musu jiki to Allah yana taushe kofar tuba gare su kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kama da annabin rahma annabi sake cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin dukkanin al'ummata abun rangwantawa ne Allah yana ranganta musu amma banda al-mujahirina masu bayyanarwa annabin Allah yake cewa al'ummata Allah yana rangwanta ma kowanne daga ciki amma ba'in banda masu yin sabon Allah su zo suna faɗa. jama'a mun fahimta duk laifin da zaka wa Allah subhanahu wataala ana sa ran Allah ya yafe maka in dai ba shirka bane ko kuma ba ka ci zalim wani ka ci haƙin wani tsakaninka da wani ne sai kuma in ya kasance zaka yi saban Allah ka zo ka ka dinga faɗa sai ce wa inna minal mujah wa inna minal ijhari yana cikin bayar da saban Allah an yastura Allah ala al-abdi thumma yusbihu yafdahu nafsahu yana cikin bayyana sabon Allah bayyana da sabon Allah Allah ya rufa wa mutum asiri Allah ya sitirtar da kai ka je kai lalacin ka kai asharka kai tambadar ka da iskancin da duk mutum zake yi sai ya je yayi kuma Allah bai san ba wanda ya gansa sai kuma yazo yana bada labari a waye ga asa yana cewa ai ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza jama'a mun fahimta wannan sakunan kuskure ne Allah ya rufa maka asiri kai sabo ba wanda ya ganka kuma ka zo kana gai cikin mutane ba a jima nake jin wata wani wani abu da ya faru nan garin Allah ya rufa mana asiri ka gane al'ummar nan ba akwai buƙatar wallahi azim malamai su ƙara ɗaure mara wajen karanta da mutane addini mutum ne yake soyayya da yariya nan garin sai mata ciki ba a yi aure ba gudun kada mutane su ganta sai ta sha maganin zub da ciki sai abun ya ja matsala ita ma ba saya ta bugun abu ta karba sai abun ya ja mata matsala da aka je aka bibi abun karshe ita abu ke da ita ma ta taba yin ciki amma ita aure ne aka so eh, za ta yi aure da saurayinta da ta waccan sai uwar ta hana to a zaman da suke ta mata ya cikin sai mijin wancan wanda ya dan an kulla auren ne ko shi ne ban tabbatar ba an kulla ko ba kulla ba sai ne mata magani aka zub da cikin to ita na can yayi sai ta aje magani da ita abuke ta shiga cikin wannan larurar kuma sai ta ga tunna tana da labari sai abuke ta bata maganin to shan da ta yi sai ya ja mata matsala da aka zo sai a ga cewa ta sha maganin zub da jiki kuma sai abin ya kai da iko sai aka ka sai abin ya kai da iko shi saurayin da ya cewa mudurwarsa ta sha maganin zub jiki, mallan malam sai sa ƙara an zo masa ɗannansa ka ji ɗan iska na ho garin akai to wallahi ire-ire wa'annan Allah bai yahi musu wai an wai shike da ƙara fa kai yana karar saurayin waccan da ita waccan kin a ƙarshe duk aka ta tattar mutanen banza aka tura gidan kwasu kaga Allah ya rufa masa asiri ba san ko shi ba amma sai yazo yana bi yana bayani to kuskure ne mutun ya saban Allah ya zo ya yana mutane bayani kai hatta koda wajen alƙaida aka ce bai kamata ba? Allah ya rufa maka asiri ai shi ku sha'anin Allah yana son ya kare mutuncin dan annabi Adam zina fa idan mutun yayi in ba shedu guda hudu to idan kuka zo ku kuka ce mun ga wani da wance suna yin zina aka ce ku nawa ne shedun da wani aka ce ai mu ne muka gani da ni da ni da ni ku uku ko to ina na hudin babu to duka za mu ku gura 80 saboda kuma sa kazafi ko da ko da gaske ne saboda a kare mutuncin dan annabi Adam kai dan Allah akwai akwai addinin da ya kare duwa ke ba mutun duwa babu kamar addinin musulunci ba yi rabu ku zo ku uku sai an sai mutun hudu sai mutun hudu mutun ya ce matarsa yana zarginta rantsuwa guda biyar ba zai ta ma ta rantsa guda biyar kai ga san al'amari mai girma ne ina wancan mutumin da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya rasulullah a tsaye da haddin Allah a da nayi da sai annabin Allah ya kauda masa kai iske annabi ya cikin jama'a yace ya rasulullah nayi zina a tsaye da haddin Allah akai da annabi ya kirkata huska sai ya kale sa sai sake juyowa yace ya annabin Allah nayi zina annabin Allah ya kale sa aka je za a yi sallah aka je ake yi sallah da yace annabi yace ya annabin Allah nayi zina annabin Allah ya ce masa ba kai ya wallahi bai ce ba kai sallah ce ya Allah ya yi maka mace ta zo ta ce ya rasulullah yi zina annabin Allah ya tace kuma yana da ciki ba za ta ce to je ki har ki haihu abin da ke cikin cikin ki ta yi ta dawo a da ce ki sha da shi shekara biyu ba su kuma ci karatun ba Daka idan Allah ya rufa maka asiri bayan ka yi aikata aikin da ka aiwatar wa fa'alta salata kallati fa'alta to ka rufa maka asiri kai ma tunda Allah ya rufa maka to ka rufa maka asiri amma ka zo kana bayyanarwa to ka zo ko hanyar da Allah ba zai yafe maka ba sai ce an yastura Allah al abdi shi Allah ya sitirta mutum thumma yusbihu yafdahu nafsahu kuma ya zina tuna wa kansa asiri wa yaqulu ya cewa ya fulanu amiltu yawma kaza wa kaza wa kaza ce ai rana kaza da watan kaza nayi kaza nayi kaza da kaza da kaza fa yahtiku nafsahu sai ya zo ya tozata da kansa ya wuladantar da kansa wa qad wa qad bata yasturuhu rabbuhu alhali kuma ya kwana ubangiji na sattarta sa ashe kuskure ne mutum yayi sabon Allah yazo yana furtawa cikin cikin al'umma in ko kaga mutum zai iya samun jara'a karfin hali na ya furta cewa shine yayi sabon Allah to wallahi al'azim kashe da cewa zunubin ya kai inda ya kai masa zuri kamar abun har ya ci zuciyar ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun abun ya yi tsatsa a zuciyar har ba magari ne dole yazo ya furta wannan abun ina fatar mu fahimta sai malai ce wa minha na daga cikin tasirin sabon Allah jama'a da kuma muninsa أن كل معصية من المعاصي فهي an ميراث min أمة من الأمم التي Allah Azza wa Jalla. cewa dukkanin wani sabo da za a yi yanzu to wani eh, kamar wani kayan gado ne na wata al'umma da ta gabata kamar ba wani abu da mutum zai kirkiro wanda kai ne ka fara yin sa duk wani abu da za ka yi a duniya to akwai ubanninka da kakanninka da suka shude kuma su sha da dadi ba bace karatun duk abinda mutum zai aiwatar na sako a duniya akwai al'umma da ta riga ta gabatar da wannan abun kai baka tarar da komai ba kawai kai sake-saken hanji da suke wannan al'amari su su ne uwaye da kakanni a ciki ina fata mun bace karatun kuma ƙarshen al'amarin su ba su sha da dadi ba Allah ya halakar da su daga kayan gado ne kamar mutum ya gaji wata al'umma ce ta gabata tana yin saban Allah Allah ya halakar da ita to shine mutum yazo yana yi ba wani laifi da ake yi yanzu a duniya ba ce kafin wanga lokacin an yi wa Allah shi ba a baya wallahi babu duk wani abu da ka sani zaka ce laifi ne an yi an bauta wani Allah an bauta wa annabawa akwai suka dauki annabawa abin bauta duk da annabawa ba suka ce su ba bauta musu ba wasu suka dauki ra'abu suka bauta wa rana akwai masu bautar duhu akwai masu bautar eh, itace akwai masu bautar sa akwai masu bautar tauraru akwai masu bautar abin da suke bauta an duk an yi har bayan Allah an doka kafin ka kowa kana cewa shehu Allah ne an riga an yi wannan suka rufe wannan mutane an riga an yi wannan can baya an yi wallahi shi zaka ka kai mamakin duk wanda zai fito na cewa wane kaza ne wane an riga an yi abin da aka yi a bayan wallahi yanzu ba ya mimita shi ta'addancin da aka wa Allah a baya yanzu ba za a yi mimita shi ba sai dai kawai ayi koyo ai kamar idan aka ce gado kayan gado na mutum guda ne ai na magada ne ko kuma akwai kusan mutum nawa ke cin gadon mutum kusan mutum 25 tsakanin maza da mata to kaga su sun yi masu yin sai suka gada ashe kaga kakin a zo gare mu to an gade su ana tayi ana an an tayi ne ina fadar mu fahimta ba wanda ke cin gadan mutum duka a ce an tara dukiyar gaba da an baka baka cin gadan mutum ba mai ci wannan gadan za a raba ne to rarrabawa akai daga su sun fi iyawar ina ba da mafahimta to sai malam zai kawo misali yake cewa falluqi falluqiyatu mirasu mirasun an qaumi lutin luwadi madigo lesbian da ake yi a yanzu ake ganin kamar wani sabon abu ne ba wani abu bane sabo da daddan abu ne da aka jima aka yi shi a doron kasa to wani kayan gado ne na mutanen annabi lutu mutanen annabi lutu sun yi wannan sana'ar ta tami ta madigo ne madigo shine mace ta aure ta dinga kwanciyar aure da ƴar ta mace namiji eh, ya dinga mu'amala da ɗan uwan shi namiji ina ba da kun fahimta wannan shine musibar wannan ba karamin ta'addanci bane yanzu kusan yanzu ana ganin abun ya har yawa dan fara shigowa cikin Niger shekara biyu uku muna dan ji shi a Najeriya na tayi Allah ya tsare mu to kuma yanzu abun har ya fara shigowa a Niger ba ne ko ba ce aka samu su daga cikin dalibai cikin Erem a jihar Maradi suka aiwatar da wannan abun ko abun ban haushi da take ci wai duka wai duk takardun banzan nan da aka shi aka ta article article duka wani article kin banzan na iskancin ba wani article da ke dauke da doka ta wannan abu yanzu tsakanin ku da Allah da satar salula da ma dogo wanne ne ya zama musiba cikin ƙasa na'am da satar salula wayar hannu da mutun ya saci wayar hannu da mutun yayi ma dogo mace ta ma dogo wanne ne musiba a cikin ƙasa amma akwai dokar akwai article da yake bayani in ka sa aka gidan kosu amma babu article mai magana akan in kai madugo a maka hukunci to su mutanen annabi to suka madugo me biyo baya ubangiji ya halakar da suri ne fa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhi jaratan min min sittin sai da Allah ya musu ruwan duwatsu na wuta aka azabtar da su sannan kuma Allah ya juyar da musawwamatar inda rabbika yace ubangiji lil musrifina ko musawwamatar inda rabbika kowane duwatsu ne Allah ya turo daga sama daga jahannama aka azabtar da waɗannan mutanen kowane dutse da dauke da sunan kowane mutum dutse yana dauke da sunan wanda zai halakar da shi wanda zai halakar Allah ya daidaita su ya halakar da su sannan kuma Allah ya juye ya juye ƙasa da su dalilin ba dubu kaɗai. wannan daga cikin abin da ya kamata a yaba wa wannan gwamnati mai ci ta yanzu shi ne ƙoƙarin eh, ba da kariya wa wa addinin Allah da kuma ƙoƙarin hana madugo a cikin ƙasar nan watannin baya ai an ƴan madugo sun yi zama na duniya haka ne kowace ƙasa ta tafi to nan Niger ma an samu su sakarkarun da basu sai suke ba wai za su tafi da sunan da sunan Niger su ƙasar Niger to a ƙarshe dai kuma aka sa sammaci akan akama waɗannan mutane kuma samu ba samu tafiyar ba ko kaga abun ya sai mu ce alhamdulillah tunda an fara samun masu gane cewa wannan abun kuskure yana kawo tashin hankali da musiba a cikin ƙasa wallahi mu ji da kyau wallahi ba wata al'umma da za ta saba ma Allah Allah ya barta lafiya babu wata al'umma da za ta yi dagangancin keta alfurmar Allah kuma wannan al'ummar ta zauna lafiya ina da rantsi muku da Allah na rantse da wanda nimfashi na yake a hannunsa na daga cikin dalilin jayo musiba a ƙasar Najeriya sabon Allah ne babbar musibar sabon Allah ne ai mu ma Allah ya jarrabe wasu jarabobi dalilin sabon Allah da muka yi wace irin musulma ce mu gani ba a ƙasar nan wani abuwa ne mu gani ba a ƙasar nan daga lokacin da aka kulla sabon Allah kuma aka kasa masu magana ko ana maganar ba a ji aka watsi da shi to Allah yana wa al'ummar wa'azi da kansa ne ina ba da mu fahimta to da eh, masu liwadi ba su bane faro ba nan bai zo aka fara a'a sun ci garan mutanen annabi lutuni wal akhdh wa akhdh al haqq biz zaid wa daf'uhu bin naqis an qaumi shu'aib mutun ya amshi haƙƙin sa ta hanyar ya ƙara kuma ya bada wannan haƙƙin ta hanyar ragewa to wannan wani kayan gado na mutane annabi shu'aib ma'ana tauye ma'auni in aka je kasuwar ƙauye za a sayo sai a ce da babban tiya a auno in aka zo kuma sai a sa karamar tiya ko kun fahimta kiran da ake aunuwa a kauye ba shi ba ake aunawa nan a birni kuma har yanzu akwai masu wannan nabiyar fa da za su tafi kafa kaso ka kauye sai miya ko miyar guro ko malahiya ko kuma hatsi ko dawa ko wace ce da tasu miyar abin nan daban tiya ta awo amma idan suka zo za su auna muku ku nan cikin birni to ba su ba za su auna da wannan wannan abun ba za a zo a so manyan buhuna a daji idan aka zo kuma sai a bude gaba ɗaya a zube kuma sai a zo odar wasu ƙananan buhunan matatu sai a sanya a ciki to wannan abun kaga ba yanzu aka fara mutanen annabi shu'aib su suka fara wannan dabi'a kuma ya musu wa'azi ya musu wa'azi karshe ne Allah ya halakar da su malaci wal ulu fil ardi bil mirasu an qawm mirasun an qawmi fir'auna muna buwaya a cikin ƙasa da kuma ta hanyar banna mutum ya nuna shi ya guwaya, ya daukaka ya nuna izza da daukaka a cikin ƙasa ta hanyar banna to wannan ba kai aka fara ba kanka a'a akwai kakanninka fir'auna su suka fara wannan iskancin sai da Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahla waja'ala Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard tabbas fir'auna Allah ya ce yayi dagawa yayi rishin kunya a doren ƙasa Allah bai ce fir'auna yayi rishin kunya a a duk da zaka yi ba zaka ka gane fir'auna ba ko dai mutun zai dagawa shi fa cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghayri hadhihi al-anhar tajri min tahti ko bi amri ne min tahti duka wannan alisali mulku misr yace wa hadhihi wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kaga duka wannan dagawa ce girman kai ne cewa duk duniya ba wani ubangiji wanda yake shine al yace ma in ma akwai wani to shi yana sama gare sa kuma yace ai ni ban san ba wani ubangiji ko ma baya na ba da haka zaka ce wa ma rabbul alamin wai waye ubangijin talikai akwai wani Allah bayan ni kaji ba duk duk iskancin mutum fa yanzu ba zai kira kansa ba Allah eh ba zai kira kansa Allah ba amma shi Fir'auna yayi wannan da ka ka nuna buwaya da izza ta hanyar banna a kashe mutane a zubda jini a dagaran kowa ba komai bane to sai sai Fir'auna kwanan ba yana gani ana kallon eh, Facebook nake gari wani yake cewa a tarihi yana cewa Fir'auna dan Afirka ne wai su ba Najeriya bane <laughs> eh suka ce dan Najeriya ne ko <laughs> Allah ya rufa asiri an ce Fir'auna dan Afrika ne to waye sai ba dan Najeriya bane kaga wannan musibar abun yayi musibar abun musibar ta kai musibar saboda sun kai kek kuma matsalar sun kasa gano cewa fa ba wanda ke gyaran fa sai Allah da an kowa Allah to an kayari kowa ma Allah nan sai shine yayi wuya sai a ce sai wani shi zai gyara daga lokacin ba ce sai wani zai gyara muku to wallahi alazim kuna cikin musiba da tashin hankali yanzu yanzu kasan nan fa da mun dogar muka ce ai dole sai Charlie zai iya gyara ta ko to da Allah Allah cikin tashin hankali bai iya ba shi ma bawa ne na Allah yana neman Allah ya gyara mana ne kawai amma an ce sai kai sai Allah baka da dubarar ka kai kuma baka bane zaka yi shi matarka ma wallahi ba ta iya maka baka iya mata matarka ma a gidan wallahi daga gare ka in Allah ya ga dama matarka a gida yadda zaman to fitina gare ka dan ka sai zaman to fitina gare ka budurwarka fa kana so budurwa ce kana sai ta zama to fitina gare ka ka tura mata ko tana na tsirecin ka sai ta taimaka barazana wallahi ko ka sa mata kuɗi a account ko ta ko ta fito duniya kowa ya gani <laughs> wannan ba bisa ce eh kuma gare kima ana gare da babbar riga kai babban dan siyasa da kai ayo shan zai yanzu wasu manyan ba wallahi wasu abu suke wa ƴan matan ba dan Allah bane ake yi akwai dala a ƙasa da walakin goro amiya ai ba abin zama ga goro wallahi da walakin goro amiya kaga yariya wato warin diyarsu tana ja ta tace a saya mata mota wata wa'azi yana ta sai maka ruwa mota ai ba na banza bane malam suna da abin da ba da shi ne sirrin su ne suke a hannu eh sirrin gare kowa ba da komi Allah ya rufa mana asiri shi malam ce wattakabbur wattajabbur mirasun an hudin takabburi girman kai da jiji da kai da nuna isa to aiki ne na adawa mutanen annabi hudu aiki ne nawa na adawa ai na samud afwan samud na samu dawa. da suke ce mana ashaddu minna quwwa suka ce wai akwai wanda yake gare mu karfi Allah ce to ba su gani awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su ga ba cewa Allah da ya halicce su ya fi su karfi su samu samudawa ai sunan Allah wa samud alladhina jabu sakhra bil wadi su ba gidan ma za su sai da a su saka dutse duwatsu suke sassaƙawa su gida saboda girma da da da kamarin jikin su ba ba a gini haka a dutse ne ake zuwa a hude mutun ya dinga shiga irin manyan duwatsun nan suna jiji da kai kuna ka dira ka gana kana ganin kanka kai wani abu ne ai ku ne ke da kaza ku ke da kaza ka san akwai mutanen da bi Allah yana burge ni wallahi da wasu abubuwan da Allah ya bayyana da su ko na ji dadin al'amari kuma sai mu tawa Allah godiya kuma sai ya zama to darasi da izina akan wasu an yi mutane da gani suke fa wallahi alazim su ba yi musu komai a rayuwa saboda gwamnati ta su ci haka ne ko ba ka bane amma na race da Allah yanzu kasar nan ta gari su zama wallahi ba su iya zama cikin kasar nan ba sa iyawa ka ga mutum an minister ba ya taɓa mare ya taɓa mare police a hanya minister minister nan kasar nan kasar nan kasar wallahi minister kawai ya shigo motarsa ta ta jin dadi haka ya fito kawai police ta tare irin police ruciyar wannan ya tare sa doka ce shi ba dan kasa bane ba akan aiki yake ba kawai tsira sa ta musu zaki ko sai mare shi Yau kuma ga sunan kasa ta gare su zama kuma police su kira kasar ko ba cin tun ba man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kansa sai Allah ya daga ya daga sa amma duk wanda ya yi girman kai to sai Allah ya nuna wa al'umma ba wata tsiya ce sai samu raba kanmu da jiji da kai da girman kai ilimi ne Allah ya baka zaman to mai tawazu mai kankantar da kanka sai Allah ya daga darajar ka kuma ja kuɗi ne Allah ya baka dai ne mutane iskilanci da alfari kana kira su ta talakawa suna warin talauci ko kuma da sai a wayi garin ba wallahi abin kai mai kiran su talaka in Allah ya ga dama fa abinda Allah ya baka wallahi wallahi wallahi a sakan goma yayi kadan Allah ya batar da komai baki daya ba ga karuna ba inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa makullin ba sai an samu kato goma su doka amma da yayi alfahari yayi jiji da kai sai Allah yin cewa da shi da dukiyarsa ba komai bace sai Allah ce kasa ta gude sai ya shige sai Allah ya tarfe da shi ina ba ta ku bace karatun dima mun fahimta daka malike cewa fal asi labisu labisun thiyab ba'd hadhihi al umam duk mai sabon Allah yana saye da tufafin wa'annan al'umma ne wa hum a'da'ullahi kuma wa'annan makiya Allah ne wa hum a'da'ullahi kuma makiya ne na na Allah subhanahu wa ta'ala wa qad rawa Abdullah bin Ahmad fi kitabihi az-Zuhd Abdullah dan Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito a cikin littafin babansa az-Zuhd li abihi na mahaifinsa al malik bin bin dinar al malik bin dinar daga malik dan dinar qala yake cewa awha allah ila nabiy min anbiya'i bani isra'il Allah ya aiko wa wani annabi da cikin annabawan banu isra'il an kulli qaumika yace ka ce wa mutananka Allah ya aiko wa wani annabi da cikin annabawan da suka gabace mu a Banu Isra'il an kulli qaumika la yadkhulu madakhil a'da'i kasu shiga mashigar makiyata inda makiyana suka shiga wala yalbasu malabis a'da'i kasu sanya tufayar tufaya ta makiyata wala yarkabu marakib a'da'i kasu hau abun hawar makiyana wala yat'amu mata'im a'da'i kuma kasu ci abincin makiyana fayakunu a'da'i in suka zai haka sai su waye gari a matsayin makiyana ba hum a'dai kuma da wacce suke makiyana ma'ana kada ku yi irin abin da mutanen ba suka aiwata suka aiwatar wa Allah subhanahu ta'ala sabon Allah idan Allah ya ce kada ayi zina sai mutum yayi to ya zama kina Allah subhanahu ta'ala in ko kai kai kuma kai koyi da shi kai to kai ma ka sanya rigar da ya sanya da ka zama kin Allah kai ma wannan yana cikin Isra'iliyat yewa na Isra'iliyat tarihin da ya gabata a banu Isra'il wanda zaka cewa a ba laihi a bada a bada labari dan nishadi amma ba komai ba ake ake doka daga ciki eh ba komai ba ake doka cikin Isra'iliyat cikin ina ba da mafita shi Isra'iliyat ba komai ake doka ciki wala Allah ya to gaskiya wala Allah ya to ƙarya amma baya zamantowa kuma hujja kuma ba a aiki da shi amma ana bada ne dan izna da kuma darasin da ke ciki don ya falkar da wasu al'umma wa fi musnad ahmad bin hanbal ya saki musnad al-imam ahmad dan hanbal min hadisi abdullahi bin umar daga cikin da hadisin abdullah dan umar dan khattab Allah ya kara musu yarda an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cewa bu'istu bayna yadi sa'ati bis-sayfi tsakanina da doka takobi an aiko ni tsakanina da tashi alkiyama ina rike takobi ma'ana tsakanin rikon takobi da tashin alkiyama ba nisa na takobi na yake al'umma zuwa tashin alkiyama ba wani dogon tazara ke da kai ba ba nisa tsakanin fidau takobi na da yaki mutane kafirai da kuma tashin alkiyama to jama'a yoshi annabi yana ina yin su shekara nawa rabashin shi na duniyar kaga ashe kiyamun mun tana kusa da mu kware da gaske sai ce hatta yu'badu Allah hatta yu'badu Allah wahdahu sai an bauta wa Allah shi hatta yu'badu Allah eh, hatta yu'badu hatta yu'badu Allah wahda sai an bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai la sharika lahu bayda abokin tarayya waja'ila rizqi tahta dhilli rumhi kuma an sanya arziki na karkashin ƙunar mashi na me yake yi da wannan maganar cewa ta hanyar rike mashi a tahi akwai mi akwai arziki wanda ganima ce wa musulmi baki da ya wanda Allah ya hore manzon Allah wannan abun banda sauran barasu banda sauran al'ummomi mun karanta tafsiri ko satin da ya gaba cewa yana cikin abun da Allah ya bai wa manzon Allah wanda ba bai wa al'umma suka gabata ba shine ganima ayi yaki a cika fere da yaki wannan abun da aka tattara shi ake cewa ganima to ana raba shi ne wa musulmi a baya kafin zuwa manzon Allah annabawan baya ba sa cin ganima idan aka yi yaki aka tattara ganima to ana tara ta wuri ɗaya ne sai Allah ya turo wata wuta ta zo ta canye wannan ganima baki daya amma babu sai a ce a raba mutane ko kaga sauki ne ga cikin eh, al'umma ta manzon sai ce wa ju'ila dhillatu was sighar an sanya tozanci da kuma kaskanci alaman khalafa amari akan duk wanda ya saba al'amari na duk wanda ya saba min yana tare da kaskanci da kuma tozarci wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kuma duk wanda ya yayi kawa da wasu mutane yayi sufa da wasu mutane to yana cikin su yana tare da wayannan mutanen man tashabbaha bi fa huwa minhum duk wanda yayi kawa da wasu mutane yana tare da tare da su wannan hadisi na kadar mu cewa ashe saban Allah subhanahu wataala idan mutum kai kawa da wasu al'umma to kamar kana tare da su ne kuma za a tare da kai tare da su a ranar tashin alkiyama Allah ya kare mu idan mutum yayi sifa ta yin Abdullahi dan Ubay dan Salul to yana tare da su sifa ta munafikai ko idan mutum yayi kawa da wasu mutanen kuma daban fasikai to yana tare da su idan kai kawa da mutane masu irin masu azumin litinin alhamis masu raya dare kana tare da su ina ba ta mun fahimta to sai kuma abu na na sha hudu wa minha malace na daga ciki har yau eh, tasirin sabon Allah annal ma'asiyatu sababun lihawanil abdi ala rabbihi wa suqutihi min ainihi cewa saban Allah yana jawo kaskanci wa bawa yana jawo Allah ya kaskantar da bawa Allah yana kaskantar da bawa ta hanyar sabon Allah ma'ana saban Allah sila ce daga cikin abin da ke jawo Allah ya kaskantar da mutum yawa idan Allah ya kaskantar da mutum to ga yanin wa zai girmama da shi ya girmama akwai idan Allah ya tozartar da mutum wane mutum ne a duniya wanda zai zai kamba masa yanzu don Allah barin tambaye ku jama'a tun daga tun lokacin da fir'auna ya wuce har zawwa yanzu akwai wanda yake so a kamanta shi da fir'auna akwai wanda yake shawar zama irin fir'auna akwai wanda yake fatar daura irin fir'auna fir'auna nesa saboda ubangiji ya kaskanta fir'auna ya tozarta shi ko kun baita ina ba da mun bace karatun kaskantar da Allah ya yi wasa amma ai yana tare da jin dadi na ni'ima ga kudi Allah ya ba sa ga mulki ga kuma jimawa a ƙasa ga kuma zartar doka da oda abin da yake fada shi yake yake abin da yake fada shi ake aiwatarwa ga kuma tarin su runduna sojoji ta shi fir'auna wa duk wani abu da ake kira fisas mondial Allah ya bashi fisas mondial Allah ya ba fir'auna akwai kuɗi gare sa ɗaya ga ƙarfin gwamnati biyu ga yawan sojoji uku ga yawan makamai hudu kuma an Allah ya taimake su da mutane mailmin ta da shi makirkira duk wani abu da ake da bukata a duniya Allah ya bashi amma kuma yau ba wanda yake shawa yake bata yake kaunar irin rayuwar Fir'auna in ma aka dangana mutum da Fir'auna to in alala akalla kai mai komai kawashe mai hanci ki a war ba ba ga bane saboda ya rena ka ina mu mun fahimci karatun Allah ya rufa muna asiri to malai cewa saban Allah yana jayo Allah ya tozarta ya walakantar da dan annabi Adam wa suqutihi min aini kuma yana kare darajar mutum a wajen Allah subhanahu wataala domin duk mutum yana da kima daraja a wajen Allah binasul kitab Allah ce wala kad karramna bani adam Allah ce mun karrama mun girma dan annabi adam kuma daraja ce da kima Allah yake mutum, daraja ce da kima Allah yake bi hankali daraja ce da kima gare ka Allah yake ɗa eh, ba bawa ba to amma sabon Allah yana jayo bawa ya fi kima da daraja sabon Allah yana jayo da kudinka da mutunci da kudinka a cikin al'umma amma ka zama to walakantacce to zartacce da mulkin ka a walaƙantar da kai ba wata da ba mutun nawa ne Allah ya ba kudi amma da ya zama to yana saba ma Allah ya kasa bari sai ya walakanta idan al'umma mutum nawa ne yake da mulki ya tuwa ya zarta idan al'umma mutum nawa ne yake da ilimi yake da karatu amma da yake sabon Allah sai Allah ya tozartar da shi idan al'umma wallahi ku ji da kyau jama'a mutum yana ƙara kima da daraja ne a idan mutane gurgurun yadda ke bin Allah subhanahu wataala gurgurun da'ar kawa wa Allah gurgurun yadda Allah zai sanya maka kima da mutunci a cikin mutane gwargwadon tozartar da haƙƙin Allah da watsi da al'amarin Allah gwargwadon yadda Allah zai tozarta cikin cikin waidan mutane kuma ci to da haka sabon Allah yana jayo mutun ya zubda darajar sadaki ba sa gaban Allah subhanahu wataala qala al-hasan al-basri al-imam hasan al-basri cewa daga cikin tabi'ai hanu alaihi fa'asu fa'asuhu yace sun tozarta Allah subhanahu wataala sai suka saba ma Allah tozarta Allah shi ya jayo suka sa wa Allah subhanahu wataala daga lokacin da kaga miji zai dinga sanya matarsa aiki a gida tana kin yi tana gai masa maganganu yana cewa ta bi ta na sa haka ne to Allah ya ce ayi sai suka yi Allah ya ce abu sai suka bari kaga yana sun tozarta Allah subhanahu wataala sun rena Allah subhanahu wataala walau azzu alaihi la'asamahu da sun girma Allah to da Allah ya kare mutuncinsu wa idza hana al-abdu ala Allah idan kuma bawa ya tozarta idan Allah lam yukrimuhu ahadan ba wanda zai daga shi daraja a sama duk wanda Allah ya tozarta ya walakanta to babu wanda ya isa ya sanya masa kariya jama'a duk wanda Allah ya tsire masa rigar mutunci a cikin mutane ko wallahi alazim in duk duniya ta taru akan ta sanya masa rigar mutunci wallahi ba za a ga shi da kima ba ko kuɗi gare ka ko mulki ko ilimi ko kyawo ko duk abin da mutum yake takama da shi na rayuwa in har ya kai ya tunzara Allah Allah ya jare masa rigar kariya ta mutunci a cikin mutane wallahi al'azim duk yadda ka gansa kana tina wannan abun cewa baya da mutunci baya da kima ina ba ta mun fice karatu zaman ka lafiya da kuma mutuncin ka a cikin mutane ka zama to kana kiyaye dokokin Allah amma da ka dinga tabo dokokin Allah to Allah zai dinga zare maka riga mutunci a cikin mutane kuma kowa zai gane ka walli Allah zai kowa zai gane ka zai cire maka tufafi da tsirara a cikin mutane za a gano baka da kima kama qala ta'ala kama da Allah yake cewa wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya kaskanta ya tozarta to babu wanda zai karrama sa wa inna man azzama wa inna man azzamahum nas fi adh-dhahir li hajatihi ilayhim li hajatihim ilayhim aw khawfan min sharrihim fa fi qulubihim ahqaru shay'in wa ahwanuhu so akwai wata wannan maganar jama'a mu kwana a kanta. akwai akwai akwai akwai fawaid akwai abun doka a cikin ta cewa wa inna man azabahu an-nasu fi zahir mutane kake ganin mutane suna girmama su suna ba su kima da daraja li hajatihim dan su bukatuwar mutanen aw khawfa min sharrihim ko kuma dan kariya daga sharrin su fahum fi qulubihim idan ka binciki zuciyoyinsu su waɗannan mutane suke girmama su ahqaru shay'in wa su sun mafi walakanci da mafi kaskancin al'amari a wajen su da mutum zai zai aure sabon Allah yana yi sai ya zamanto ko mai gidanka ne Allah ya jarrabe ka kai mai gidanka ne amma kuma kana bashi kima da daraja da yana mai gidanka amma da za a binciki zuciyarka sai a ga cewa in akwai wanda ka rena a duniya in akwai wanda ka baka gani shi da kima to shine amma fa a zahiri kuma hanyar abincin ka tanan take kana hakuri saboda bai shafi alakar da arzikin a neman arzikin ka ba ko kuma ta karatun sai zaman to ba wanda ka rena yanzu fa akwai wallahi akwai akwai service kinda manya manyan mutane ne amma wallahi alazim me gari ma ne burkin su karaje me gari ma ne burkin su wallahi yare na su kuma tsara ma ne burkin wanda ke share masa office ya gyara ya daidaita ceniya shi kansa da za a ba sa dama wallahi zai sanya masa yuka ya kashe sa saboda mutumin banza ne amma kuma in ya fito dole ya sara masa mai gida ne mai gida ne amma a zuciya abin da ke ci na wuta da bakin ciki da damuwa da renin sa da za a fito a bibi ko kare ba ci ba ko ba su kokona bai karatun da ke karanta ba kawar ku dinga auna karatun da al'ummar mu ta wannan lokacin fa wannan akwai misali da za a dinga fitowa da shi da bibi ko to wasu al'ummar ba za su yi cikin mutane ba sabon Allah ne mutum yake yi sai ga me gadin ka me gadin da yake maka gadin service yana zagin ka saboda mutum banza ne an tashi an tashi office ka zo da ƴan mata cikin office inda ake aikin al'umma kuma ya ganka kuma ya sani kai dan Allah ko uwar ce ko uwar mutum ce a ce an tashi an tafi da dare ka zo da ita a office ai ka san dai akwai magana ba ka bani ba ba alaka ta uwa ba alaka ta uba shi yasa jama'a mu kiyaye sabon Allah kun ga dai malai yana ta zamuno wa minha wa minha haka zai taimuna wa minha wa minha din ya karantar da mu wasu karatu suka mun ɗibo ababe da dama kusan yanzu abu guda goma sha sha biyar wa min hakin da makaranta sha biyar ne ko sha hudu sha hudu wanda sati mai zawa za mu tashi akan na sha biyar in Allah ya yarda shine cewa eh, al-ma'asatu tahunu 'ala al-'abd intikabi irtikabi mithliha sabon Allah zai sa yana yana jayo ya rena sabon ya rena ka dinga rena abin da kake na sabon Allah Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri abin da mun ka fada mutu gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana muna sanar cewa gobe in Allah ya kai mu rai talata muna tafsirin alqur'ani mai girma a masallacin Darul Hadith kuma gobe da yardar Allah za mu rike tafsirin suratul Baqara insha Allah Eh, wannan shine cikamakin darasin gobe in Allah ya gama shi ne darasi na ɗari a cikin suratul bakara kuma darasi na ɗari da ɗaya a tafsirin mako da muke yi Allah ya taimake mu cikin iyawarsa ba iyawar mu ba a taimakon sa Allah ya ba mu damar fassara bakara a sati ɗari. muna fatan Allah ya karba muna kuma ya sanya mun yi dan shi ya gafarta mana kurakuran muna tausa dukkanin wannan karatun da muka yi Allah ka san bukatun mu na alkhairi Allah ka biya muna abinda muke jin tsoro Allah kaga ka kare mu da shi wannan kasar tamu Allah ka bata kariya da kariyarka Allah ka agaza mu da agajinka Allah ka iya mu da iyawarka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka sanya mu lafiya subhanakallahumma bihamdika shalla Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa salamu wa rahmatullahi